Ongi etorriak entzule, gure gaurko kultur atalabia dezagun gaurkoan ere eta gaur ostirala aste bukaera honi begira jarriko gara batez ere. E, alde batetik, jakizue altxun geratuko garela, amekaren kultur denboraldiaren astapena markatzen duen e, sartzeko gertakari nagusia, hau da abian izeneko itzordua izango baitugu larun batuntan. Arte izuzendua den eguna izango dugu altxun, eta hartara zirkua, dantza, antzerkia, musika, eta bestelako sorpresak ere izanen ditugun. Ba, egun honen bueltan argibidezun baitzu bilduko ditugu Marga Fogestie, lankideari esker. Eta bestaldetik ere, gaur abiatzen denez Donostiako zinemaldia aurtengo edizioaren eh, argibidezun baitzu bilduko ditugu eta hartara maialen belokiren adirazuen zunbaitzu gurera ekarriko ditugu. Eta Donostiako zinemalditik etxeontako programa batera ere salto eginen dugu gaur, kantuz kantu, emankezuna izango baitu atxalde hontan, neiborren azken diska deskubritzeko parada izanen dugu, eta intzin guztu gisa, jakizuek gaur, neiborreko maite larbururen adirazpen zonbaitzu, jarriko dizkizuegula emankezun hontan. Bausa izango da, gaurko kulturalean entzuna izango duzuena. Baltsura begira jarriko gara lehen lehenik gure kultura taluntan, irailaren amazazpian, hau da bihar, egun osoan ameka karrikako arten fabrikaren kultur denboraldi berria hasiko baita. Habian, izeneko itzorduarekin nahi zuzen. Programan, zirkoa, danza, antzerkia eta musika izanen da orotara sortzi ikuskizunekin. Aurten, altxun geldituko da beraz arte fabrika eta marga fogestie, Sabina Klavegi urrutirekin mintzatu da. Errobiri elkargoko mediazio eta komunikazio arduradunarekin nahi zuzen ere. Entzungo dugu, izandako dako solasaldia. Idelaren amazazpian hasten ziste, aurten altsun, biziki kipia izanen da edo nola aurten? Azken egietan menu kipio, baina erten ginoen bezala, be, gure gogoa zen ere adaptatzea, zen da adaptatzen dira espazio guzieri. Espazio publiko guzieri, beraz, elburua zen atxamaita programazio bat, ebe, ora, espazio txipiekin funtzionatzen zuena. Bada denetarik, badira kompainia txipi bat edo bikoak, ditugu uh, eh, iruz palau, eta gero bat ditugu ere uh, ahondiagoak, eta beraz eh, sekatu ditugu espazio ahondiagoak altsun, adibidez, uh, geltukearen gibelean den espazio hori, uh, antzerki uh, ibiltari bat entzat erabiltzen dugu, beraz ora. Iringarria zen, zen sekatzen genituen, eta ikusgarri berezituak, eta leku berezituak. Mm adaptatzeko. Antolakuntzan ere ezingo da autoz? Eh, plazara ez, hori segur, bo, gero beti esten dugu plaza zen ikusgarrian lekoa da, baina nox, eh, ala, altsun eh, aparkaleku guti izanki, e, gomendatzen dugu, lajesoro azpiko aparkaleku hortan ezartzea, eta gero inez etortzea, maten du. bost minuta hartzen ditu, inez, hama bost, eta izanen dira ere eh, kajo batzu, zaldi ekilako kaju batzu eh, jendea laguntzeko etortzen. Beraz, ez dakit fitago joaren denez, <laughs> baina eh, da hasteko. Programari eh, aurten eh, zirkoa uste dut, ikusi dut, eh, dantza musikan zirkiabete bezala, zer eh, zinuk ez duk eh, programa aurten? Ai, hori galera zaila da beti. Eh, bai, bai, behitugu, hiru zirko kompainia egia da, aurten, eh, zen zirkoan egiten duzte, justuki, de duo, eta ere askotan, bat zerkia ere, e, zer gomendatuko nuken, leheni lehen ikusgahia, ematen dutena, justuki, dantzan, dena ikusgahi bakajala debordan kompainia, bikote bat, biziki unki dena, koreografaren biziari buruz eta bere biziari buruzko pentsak da dantza eta kondatzen du piskatera antzerki piskat bada. Gero bada ere um, la kompaini zengulier aparte ikusgahia, eh, hori uh, da zirko ikusgahi eh, biziki on bat, e, sorpresa bat dena, beraz ez dautzuet gehiago erraten al, baina balio du biziki gringahia da. Eta bo, teknika ona, beti bezala, eta gero bada ere... Beste e, sorpresa tipi bat da poalu pure de ger euh, Chicken Street e, antzerkitaldearena da e, amalau hemen sortziko gerlari buruz euh, kondatua da gerla patata batzuekin. Mm. Hala, beraz, molde biziki humoristikoan, baina biziki pedagogikoan, txamaiten dut ere, e, hala, kondatzeko. Egi asko karikako antzerkiaren kutsua badu. Mm. Bira eskolegiko ere bizperu talde, uste dut, eh, aipatzeko direnak? Bada musika talde bat, iruñakoak dira, Broken Brothers Brass Band bat. zara, Brass Band eh, New Orleansko musika ematen dute, biziki, eh, biziki ongi jotzen dute, eta gaina biziki animatua da, beraz, eguna animatzeko molde polita atxeman eta gero, be, bai, suak kompainia, suzidiekin e, eguna bukatzeko gauaz. Gauaz. Baitzordua emana, egitaraguan berri izateko ere, gogoan hartu, webgune ontara ere jo dezakezuela, ubebikoizegoaldiz.errobi.fr-era, hain zuzen ere. KULTUR ALEA On a 2 minutes du lachet de bomba. Toutes les preuves, elles sont là-dedans. Pour arroser les grands médias. Mais je suis médecin, moi. Pas pam pam girl. Et ça va être Hiroshima. Ouais, ah bah c'est pas moment de te dégonfler. Bon, dans 10 secondes, c'est sur le web. Ça va être repris partout, je te le dis. Eta Donostiako zinemaldia gaur abiatzen baita, Donostiako zinemaldiaren irurogeita laugarren edizio uniburuz ere puntu txiki bat eginen dugu, gaur iluntzean abiatuko baitute zinemaldia inaugurazio galarekin. Ema Suarez, Mireia Gabilondo eta Kaietana Gien Kuerbo aktoreak arituko dira Donostia zinemaldiaren irurogeita laugarren edizioa inauguratuko duen gala aurkezten eta iluntzeko behatzietan beraz itzordua mandute kursal auditoriumean. Eta inaugurazio galaren amaieran aurtengo zinemaldia irekiko duen filma, entzun duzuen Emanuel Berkoten La Fille de Brest filma izanen da. Mediato eskandalua azaleratu zuen Igen Jasonen historia kontatzen duen eh, filma hain zuzen ere. Maialen Beloki Donostiako zinemaldiko hautespen batzordeko kidea dugu eta berauk eh, zera kontatu digu. Ba, ia esan oso pelikula interesgarria iruditzen zaigu, batetik aztertzen duen kasua interesgarria delako, eta bestetik, e, bueno, ba, bai da pelikula bitxi bat, uste dugu publikoari gustatuko zaion pelikula dela, bai gaiatik, bai e, nola zuzendariak gaia bideratzen duen, Emanuel Berko zuzendariak bideratzen duen gaia, baina baita ere kritika espezializatuari gustatuko zaion pelikula dela, ez? Askotan e, zaila izaten da bigauzak batean aurkitzea, eta pelikula honetan pentsatzen dugu e, badaudela, ez? e, bueno, mm, inaugurazioa azkenean lehiatila berezia da, e, beraiek pozik onartu zuten eskaintza hau eta guk uste dugu inaugurazio bezala e, bueno, ba, oso ondo sartuko den pelikula bat dela. Lehen asteburua kargatu ere izango duzu, Donostia Zinemaldiaren lehen Donostia saria ere emango duzu eta urten bi aktore handi ere e, sari, Bai, egia esan ikaragarri pozik gaude lehenengo asteburuan izan joke jasoko du saria lehenengo urtean etorri behar zuen eta azkenean ezin izan zuen Loseten magnifikos pelikulako erradaian zegoelako eta aurten eh, filme horren aurkezpenarekin etorriko da eta emango diogu Donostia saria, ez? e, e, zer gutxi esan daiteke bere filmografia, filmografiari buruz, uste denok ikusi ditugula ba, bere hainbeste pelikula reality ba, itxel, klub de los poetas muertos, nola ez aztu link egin dituen eh, lanak bai gidoilari gisa, bai aktore gisa, Bueno, Oskarretarako izendatu bai izan dela aldiz, uste dut eh, bere traiektoriak diskusio zatzetagoela eta guoso pozik gaude saria berari ematearekin. Eta nola ez beste sariarekin baita ere, ez? E, sigur nigu berri izango dugu e, Bayonaren pelikularekin baita ere e, donostia saria eskeniko diogu eta egia esan e, bueno, ba, eske, hainbeste pertsonaia hain emblematiko sortu ditu Sigourney Weaverrek, ez, Teniente Ripley, Gorilas en la Niebla, Los Cazafantasmas, gainera denetarikoak, bai komedia, bai dra, akzio, fe, pelikula, bueno, ba, egia esan bi donostia sariekin oso oso pozik gaude, emakume bat eta gizon bat, e, generazio ezberdinetakoak, baino bai publiko zabalak ezagutzen dituenak, eta baita ere kritikak errespetatzen dituenak, beraz oso pozik gaude. Garai dira, bai, Baina gure etorkizuna geuk ere ikitzen dugu. Zintzo eta gogorran egiten duena aurrera doa. Periola Arrea Marcos, atxilo tutatzau. Patrimoniaren eskutak eta diru zuriketa eta eta narkotrafikoarekin lotu elkarte batekin kolaboratzeko karguetik. LAPURRA! Marroi galanta galtazo. Ez dut, ezer! Eta aurten ere esan duzu, Euskal Ekoizpenak iniz baino gehiago ikusi izango direla zine maldian, zine mirasailan dela edo beste ataletan ere, epozik. Ikusten dut. Oso pozik, zinemira sailean amazazpi filme egongo dira, batzuek lehiatuko dira e, irizar, e, Euskal Zinemaren irizar saria lortzeko, beste batzuek ez, zeia da estrenatuak izan dira, horrez gain, e, bueno, baita ere, ba, kimuakeko sorta ikusia halko da, es, labur metraien sorta, eta zinemiraz at baita ere Euskal ekoizpenak aurkitu daitezke adibidez zabaltegi tabakalera sailean, e, koldo almando zensibo fantasma edo, edo las chicas el pasai ken labur metraia, ez? E, egia san oso filma ez dira, adibidez Koldorena filme experimental berezi bat eta Rotterdamen estreinatu zena, eh gero adibidez eh ba, Euskal Zinemaren galan igelako bezalako filme bat dago, en, ba, aurrekontu, aurrekontu bueno, eh, erdi mailako da hondiko pelikula bat, publiko zabalari e, eh, zuzentako pelikula bat, non jendeak pare ingo duen, baino baita ere gaur egungo munduaren kritika bat izango den, edo baita ere daude, ba, mm, agian dokumental txikiagoak, bereziagoak, eh, aurrekontu txikiagoarekin egin direnak, orduan, e, azkenean sailez berdinen artean bai ikusi dezakegu Euskal Zinema desente osasuntxu dagoela, ez? E, oso ekoizpen ezberdinak egiten ditu eta gainera guztiak ba, maila, maila onarekin ez huertatzen dira. Gutsetik hasi dira. Bastelenetik goiti, kultur magazin bereziak egingo ditugu, donostiako zinemalditik zuzenean, eta bereziki euskal ekoizpenak eh, ditugu urbilagotik begiratuko. Eta zinema alde batera utziz, diska berri baten bueltan, neiborren azken lanarekin geratuko gara momentuz, eh, neibor bikoteak, hau izeneko lan baitigu horrenguntan erakusten. Hau izenarekin, amaika pizazosaturiko osaturiko bilduma dute plazaratu, gaztelupeko hotxak zigiluarekin, eta diskaren deskubritzeko tartea izango badugu ere kantuzkanto emankizunean atxalde untan, lauetatik goiti, maite lerbururekin izan izandako solasaldiaren pasarte bat entzutea gomitatzen zaituztegu orain. Beraien eh, proiektu honen inguruan, zera, kontatu baitigu. Maite larburu. Bai, ba, bon naizta ni Hernaniarra izan eta Josh eh, berriz uh, eh, txit, Jesus datorren, ba, Amsterdamen zautu genuen elkar, eh, auzo berean bizi ginen, jakin gabe, eta biok ere antzinako musika klasikoa dugu ogibide, ni biolin jotzailea naiz eta bea biola de gamba kontrabaxularia da. Eta, bueno, elkarrekin eh, proiektu ezberdinetan eh, elkar topatu genuen, e, antzinako musikaren munduan beti ere, lagunak ginean eta, bueno, erdi brometan esaten genion elkarri, uff, banda bat egin behar deu, eta guk nahi duen bezala jo, arauri gabe, komplejori gabe, badakizu, e, klasikoa ikasten dugunok, ba, ba, bueno, zakit, ezik eta zorrotz bat eh, jasaten dugu edo bueno, hartzen dugu esan dezagun eta e, ba, arauak eta estiloak eta hori denak oso barneratuta dauzkagu eta horiek puskatzeko nolabait zerbait jolasean egin nahi genuen, bromaz broma, neighbor sortu zen. Neighbor bizilaguna, ba, elkarri ala deitzen diogu, neighbor, neighbor, eta bizilaguna ginean auzo berean bizi ginalako. Mhm. Lehen pieza, hau, izenburua burua duen diska bezalase, eta hau hitzak e, ba, zer esan nahi handia ere badu, ez? E... Bai, e, egia esan hau izan zen honetako lehen biziko kantua, aurreko eh, albumaren e, kontzertuak egiten ari ginala sortutakoa eta beti normalean eh, bis bezala jotzen genun, genuna hau eta kantuak esaten du entzuten aldezu hau eta hau hori errepikatzen dut harmonia ezberdinetan nahi dudalako jendeak entzutea eta jendea ekartzea hau honetara, ez ezta? hau horrek badulako niretzako botere handi bat, hitz magikoa da, nire buruari esaten diot askotan hau, eta hau da ez hori eta ez ura, hau horrek eh, bapatian magia bitartez momentura ekartzen nau. amaika kantu sartu dituzue, diska hontan, e, nola deskribituko zenuke, anitza da, e, eh, izkuntza ezberdinak erabili dituzue kantuetan? Mhm. Bai, ba, izkuntza ezberdinak aurreko diska bezala hiru hizkuntza daude, euskera, gaztelera eta ingelesa, Eh, izkuntza horietan komunikatzen naizelako ni hitzak nerea diratan nik hiru hizkuntza horiek erabiltzen ditut e, orokorrian gero holandesa edo frantsesa eta beste hola erdiga hitz egiten ditu danak erabiltzen ditu baina hiru hauek dira nola oinarria eta hoiet hoiek erabiltzen ditut kantuak idazteko e, egoera ezberdinak ego, kantu bakoitzak deskribatzen dituen egoera ezberdin hoiek e, hizkuntza ezberdinetan bizi izaten ditudalako eta nolabait horrela kontatzen ditut batzutan kontrakoare egiten dut hizkuntza edo pertsona batzuekin bizi izan dudan egoera kantuan kontatu nahi badut askotan beste hizkuntza bat erabiltzen dut. Pertsona ezberdina naizelako deno garelako nolabait hizkuntza ezberdinetan pertsona ezberdinekin edo herrialde ezberdinekin edo jende ezberdinarekin erlazionatzen gehalako, ezta? Mm Instrumentuen aldetik ere, aipagarria da, instrumentu ugari e, erabili dituzela, instrumentu ugarirekin e, jolastu izan zaretela diskauntan, zailtasunak izan dituzue? Bai, eh, bai, izan ditugu, ze, bueno, egia esan, nire errua ere bada hori pixkat, nik nolabait adibidez, aurreko diskan gitarra elektrikorik etzegon, gitarra klasikoa jotzen zuen josek, oa ingoan, ni gitarra klasiko hartu dut eta berari eskatu nion gitarra elektriko hartuko te zuen eta azkenean oso gustoz hartu du eta oso ederki jotzen du. Eta bueno, gitarra elektrikoa eukitzeak eh, eh, laguntza asko ekarri dizkigu, Baina beste alde batetik gitarra elektrikoa ukelelearekin elkartu nahi izate horrek, e, bueno, lehen eh, aipatu dizudan bezala, ba, izan da e, pixka bat xaguaren etxean elefantea sartzea, ez da? Eta, bueno, e, lagun egin ditugu bi gauza nimino bat eta gauza oso handi bat, elkar bizitza hori askotan ez da oso erresa, baina uste dut emaitza nahiko bere eksotikotasun hortan ederra dala. Mm. Burua uste asko eman dizkizu, diska unek edo eh, azken lan unek? Bai, eman dizkit burua usteak. Eh, egia esan lehenengo lana, ura patrikan eh, oso inkosienteki e, sortu zen. Jose eta biok jolasian hasi ginen e, demo bat grabatu nahi izan genun, hortako Euskal Herria hautatu genun eta bueno, demo bat grabatzen nahi ginela bapatean Gaztelupekoek, Gaztelupeko hotsak eh, diska, diska kaleratu duen disketxeak eh, esan zigun demo hori diska bilakatu nahizula eta diska bilakatu zen, baino guretzako demo, demo moduko bat izan zen, ez da, eta gauzak juntziran gertatzen suertatu bezela, ah, diska da, ah, bueno, eta baina prentsa horreko bat behar da, eta baina pentsatu gabe, bigarren honekin, ba, kosienteo izan da dena, eta horrek alde batetik, ba, bueno, igual, bueno, aukeraketa eta zehaztu egin du gure aldetik, baina beste alde batetik ere, ba, burua uste gehiago ekarri dizkigu, ba, bueno, kostienteago izan geralako. Ongi etorriak garajera jaun andriok, ikuskizuna asteradoa. doa! Gero aira gartzen aida, arroz esnekon jarretan, Charlie, Charlie, Charlie bra, Esnupiri ez dio barkatu milurekin ospa ia. Ba maite larbururen adirazpen hauekin geratzen gara eta gogon hartu kantuzkantu emankizuna ostiraletan duzuela txaldeko lauetatik bostetara eta larun batetan ere errepika entzun gai duzuela atxaldeko bostetan. Yeah. Txomorro eta barazki fobila sendatzen ditu Laiz, zangoan itz miragarri dun Matxin, matxin, matxin saltok Pandero da kriski dinez Hipnotizatzen zaio Sobran ditu neskuekin Txateatzen du Amanita muskariekin Masajia emateizu Bitartian Zientzia munduan eman dio ospea Gain ditu gravitazioa Elkarra ireratu Saltoterapia Saltoterapia Salto Salto Alpargatak urratzen diren artia Babesterik ez eh, neraletik entzule, gero arte izan ongi. for us to talk about. But I noticed that I didn't really feel. Now you're away, you at home every day. I don't beg, I don't bother, but still. You don't think that life's alright.